Uislamu pekee na serikali yake ya al-khilafa utakaoweza kuwakomboa wanadamu kutoka madhila kama haya itawakomboa vipi ipate mada ya pili kutoka kwa al-akh al-mahdi ali mwanasiasa wa hizbu tahrir mkongwe kutoka maeneo ya Kilifi atupe mada ya pili mtume kiigizo chema alifanya vipi mpaka kafikia kuwakomboa watu kutoka idhlali waliokuwa nayo wakawa ni watu wenye izza aqulu lahu falyatafaddal mashkura wa majura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد baada ya kumhimidi Allah na kumtakia rehma bwana viumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka mzungumzaji amezungumza na akaelezea kwamba umma leo wahitaji khilafa na kinachokuja akilini kwa mara ya kwanza ni kwamba vipi tutaipata khilafa na vipi tutaweza kuifikia hiyo khilafa sasa vipi tutaipata khilafa na vipi tutaifikia hiyo khilafa tusisumbue akili zetu Allah subhanahu wa ta'ala asema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Mtume sallallahu alayhi sallam ndicho kiigizo chema Hakuna Muislamu anayepinga hili na sisi waislamu ndio ambao kwamba tutatakikana tufikie mageuzi na sisi waislamu ndio tutatakana tuukomboe ulimwengu leo sasa ili tuukomboe ulimwengu na kufikia mageuzi na nahdha turudi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kueleza manhaj na bila ya kurefusha nitapenda kuizungumza aya hii kwanza ambayo mara nyingi huwa yatumiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chema na mara nyingi inapozungumzwa aya hino huwa yaletwa kiupande wa kiroho mtume ndio kiigizo chema kuswali mtume ndio kiigizo chema kufunga mtume ndio kiigizo chema kuvaa nguo alaka ya mtu na nafsi yake alaka ya mtu na Mola wake lakini alaka yake na mtu mwingine ambao ndio itakamilisha kwamba Uislamu ni mfumo wa maisha alaka ya mtu na nafsi yake alaka ya mtu na Mola wake alaka yake na mtu mwingine ambayo hii ndio yakamilisha kuonyesha Uislamu ni mfumo wa maisha lakini mara nyingi inapozungumzwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tazungumza kufuga ndevu kukata nisfu saqi katika kuswali na kufunga na mfano wake ambao bado inakaa ni masala ya ibada ya mtu na Mola wake na masala ya akhlaqi ambayo muhusu yeye mwenyewe nafsi yake aya hii ambayo iko katika suratu ahzab aya 21 katika tafsiri ya ibn kathir أسمى هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي إنه أسيل مسينجي أسيل كوبوة أما أكم ويقى انتوما صلى الله عليه وسلم كتيك منين يمتوما صلى الله عليه وسلم أحوال زمتوما صلى الله عليه وسلم أقوال منين يمتوما صلى الله عليه وسلم كوي الله سبحانه وتعالى ametuamrisha kumwiga na kumfanya mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba ndicho kiigizo chema katika subra ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika ribat ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika jihad ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wale ambao kwamba tazalzalu waliweza kutikisika wakaanza kubabaika siku ambayo ahzab walizingira mji wa Madina wakati wa vita vya Khandaq kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao walibabaika aliwaambia ya kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chema yani هل اقتديتم وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلم هل نيني همكم ويبا انتم صلى الله عليه وسلم مكفوات اخلاق ذاك نفيل الفقوة نثبات سكو يفيت فخندق الله سبحانه وتعالى كثما لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا kwa yule ambaye yantarajia Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho na akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana huyu kwake yeye ni wajibu kufanya nini kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam katika tafsiri ya Qurtubi asema hadha itabun lilmutakhallifina 'anil qital kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yawalaumu wale ambao kwamba hawakuenda katika kambi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika Khandaq wakabakia majumbani ai kana lakum qudwa fi nabi sallallahu alaihi wasallam mtume alikuwa ni kiigizo kwenu wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuitoa nafsi yake لنصرة دين الله كنصر دين الله سبحانه وتعالى كندك تكا آه، وانج وخندق أبوكي عقبة بن حسان عن مالك بن أنس عن نافي عن ابن عمر أسيما كتك كدفسي كتك ميليزو يا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسيما في جوع النبي صلى الله عليه وسلم katika njaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam vile alivyokuwa lakum uswatun hasana mtume sallallahu alayhi wasallam kwenu ni kiigizo chema al-uswa ni kiigo ambao watu wanamuiga na kumfuata katika matendo yake na katika hali zake mtume sallallahu alayhi wasallam alipasuliwa usoni mwake na meno yake yakavunjwa wa kutila amuhu hamza ame yake hamza akauliwa wajaa batnuhu mtume tumbo lake likawa na njaa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alisubiri na kushukuru na kuridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik na Abi Talha asema shakauna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tulimshtakia mtume sallallahu alayhi wasallam aljuu kwamba sisi tuna njaa warafa'na an butunina an hajar tumboni kwetu tukifungua tuonyesha tuna mawe tumboni farafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam an hajarain mtume sallallahu alayhi wasallam tumboni akawa ameweka mawe mawili laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mtume sallallahu alaihi wasallam alipopasuliwa asema allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun e mola wasamehe watu wangu kwa sababu hawatambui hawaelewi kile ambacho mimi nakilingania na kile ambacho mimi nakizungumza kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu ni uswa katika maelezo haya katika hali hino tafarraqa an-nasu ila fustatain kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam watu wakagawanyika makundi mawili fustatu almu'minina la nifaqa fi kundi la waumini ambao hakuna unafiki ndani yake wa fustatu nifaqi la imana fi na kundi la wanafiki ambao hawana imani kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya aya hii kusema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akaelezea wale wanafiki ambao hawataki kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam hawataki kumfanya mtume ndio kiigizo chema na kisha baada ya hapo akaelezea na waumini sifa zao aya zikawa ni zenye kuteremka وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا wanafiki na wale ambao wenyewe katika nafsi zao kuna maradhi wakasema mtume ametuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake ametuahidi urongo mtume sallallahu alaihi wasallam yawaahidi ya kwamba watawatawala Kisra na Kaisar lakini leo mtu hawezi kutoka nyumbani kwake kwa hofu mtume na Allah wametuahidi urongo wengine wakasema ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u enyi watu wa yathrib hapa makhandaki hamna tena mahali pa kukaa jamani rudini majumbani msikae hapa mtauawa bure wengine wakaanza kutoa visababu wasema inna buyutana aura nyumba zetu hazina watu nyumbani hakuna walinzi lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nyumba zao si kwamba hakuna wenye kuangalia yuriduna illa firara taka kukimbia tu hao wanafiki kisha Allah subhanahu wa ta'ala yaelezea wale ambao hawataki kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam asema walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilu alfitna la atawha wama talabathu illa yasira watu hawa lao wamebaki nyumbani hawataki kukaa katika uwanja wa Khandaki kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakaingililiwa na maadui katika pambizo thumma suila alfitna kisha wakaambiwa warudi nyuma wamkufuru Allah na mtume wake la atauha wangekubali tu wakakufuru waka mara moja kama talabathu illa sir kamda hawakekaa muda mrefu kukufuru kwao mara moja walikuwa wangekufuru Allah subhanahu wa ta'ala asema qul man ya'simukum min Allah in arada bikum su'an au arada bikum rahma nani atawahifadhi na Allah akitaka kuwapatia uovu ubaya ama Allah akitaka kuwarehemu kuna mtu yoyote ambaye anaweza kuwahifadhi kwa nini wabaki nyumbani hawataki kuja katika uwanja wa Khandaq asema fa idha jaa al-khawf kukija hofu raaitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min almaut ukija hofu unaona kwamba macho anayazungusha zungusha huku na huku kana kwamba atakakuteremkiwa na kifo wanafiki hawa ambao mtume sallallahu alaihi wasallam hawakumfanya kiigizo chema yahsabuna alahzab lam yadhhabu wanadhani wale ahzab waliokusanyika kwa ajili ya kuangamiza waislamu katika e, vita vya khandaki wanaona kwamba bado hawajaenda wado wako pale wanaosubiri waislamu wa yati alahzab ikiwa wale ahzab watakuja yawaddu ahadu yawaddu law annahum baduna fil a'rab wanatamani lao wataenda huko mashambani yasaluna an anba'ikum wakiulizia vipi waislamu hali zao waulizia habari za waislamu wao wako wapi fil a'rab wako huko mashambani hawana habari Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzungumza maneno haya kisha ndo akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mtume sallallahu alaihi wasallam kiigizo chema kwenu mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya sabat akasimama akapata shida wala hakuwa ni mwenye kufanya nini ni mwenye kurudi walamma raa almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima waumini walipoona adhabu wamekusanyika wakasema haya ndiyo yale Mwenyezi Mungu ametuahidi na mtume wake na ahzab hawakuwazidishia lolote wala hofu isipokuwa wao walizidi imani na kusalim amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi katika waumini kuna wanaume ambao walisadikisha Allah kwa kile alichomwahidi minhum man qada nahbah kuna ambao washakufa wa minhum man yamtadhir wama badalu tabdila na wala hawakuweza kurudi nyuma na kubadili ikhwan fil islam hii ndiyo hali ya watu ambao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanya kiigizo chema na hali ya mwanzo ni ya watu ambao hawataki kumfanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni kiigizo chema kwao kama tulivyosema kwamba hakuna anayepinga kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ili asimamishe khilafa tusikilize alifanya vipi na ili sisi tuwe miongoni mwa wale wanaomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na hii suala ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia katika kusomesha khilafa ni masala qat'i yamekatikiwa hakuna khilafu ndani yake na lao sisi tutakhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam tujue tutakuwa katika grupu ya pili ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufikia kusomesha dola na kusimamisha serikali ya Kiislamu alipitia marhala tatu na marhala hizi tatu Hizbu Tahrir ndio imetabani katika marail za da'wa yake masala ya kumuiga na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa si masala ya kufikiria na kupata hisia za nafsi zetu vile tunataka la bali tuangalie sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiigizo chema mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia marhala tatu marhala ya kwanza nuktatu ibtida nukta ya kuanza kwa da'wa da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilianza na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuwalingania watu ambao si waislamu wakikubali uislamu akiwasomesha katika nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam kwa hivyo marhala ya kwanza nukta ibtida ni tasqif kupewa thakafa wale ambao wamekubali kubeba majukumu kwa hii ni nukta ya kwanza ambao leo dawa nyingi watu wakizungumza wanabaki katika nukta hii ya mwanzo wala hasongi mbele watu wa katika nukta ya kwanza ya kulingania watu katika masala ya akida na vile vile kuwasomesha kisha watu hawa wakishalinganiwa akida na kusomeshwa yatakana waende katika marhala ya pili marhala ya pili ni marhala ya tafaul maingiliano na umma kile ambacho wamekisoma katika Daru Arqam ibn Abi Arqam wanatoka wanaingiliana na umma na kuwafahamisha kile ambacho wamekisoma na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye alikuwa akilingania Uislamu kama mfumo wa kimaisha basi hakuwa ni mwenye kulingania upande mmoja na upande mmoja akiacha mfano leo ndugu yetu amezungumza masala ya kisiasa ambao ndio lubul masulia kwa sababu ndiyo kazi ya mitume siasa alivyoeleza kwamba si siasa kwa maana tunavyoelewa sisi ya kidemokrasia ODM na na, na Jubilee na hawa walioko siasa kwa maana tu shuuni nnas si, riaya shuuni nnas kulinda mambo ya watu mtume sallallahu alaihi wasallam asema kanat banu israil tasusuhumul anbiya banu israil wana siasa wao yani wanaosimamia mambo yao ni mitume kullama halaka nabiyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di kila anapokufa mtume huja mtu mwingine lakini baada yangu mimi Muhammad hamna mtume mwingine watakuwa makhalifa kwa hiyo masahaba baada ya kusoma katika nyumba ya Arqam wakatoka wakaingiliana umma na hii ni marhala ya pili ya da'wa na ikawa ni yenye kupatikana katika hali hino mbinu ambazo ni as-sira'u al-fikri wal-kifahu siyasi mafutano ya kifikra na mapambano ya kisiasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aambia Mungu ni mmoja wao wanasema ja'ala al-alihata ilahan wahid huyo miungu si tuna mia yatuambia Mungu ni mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yawalingania na kuwaambia ya kwamba waache akida zao za zamani na miungo yao masanamu akiwalingania masala ya akida na vile vile akizungumza masala ya kiuchumi akiwaambia wailu lilmutaffifin alladhina idha salu ala nasi yastawfun kwa hiyo makureish katika hali hino wakaona ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yagongana na maslahi yao wakawa ni wenye kupanga njama na wakitaka mtume sallallahu alaihi wasallam aingie katika bunge lao dari nadwa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa hakukubali kushiriki katika bunge la makureish dari nadwa leo waislamu waingia katika bunge za makufari nani kiigizo chema kwao mtume alikataa kuingia katika dari nadwa leo waislamu waingia katika dari nadwa za leo za za kishirikina kwa hiyo hapa hakuna hoja kwa muislamu ya kuweza kushiriki chaguzi za kidemokrasia akiwa yeye yasema yalenga maslahi ya waislamu na maslahi ya umma na ili hali mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema na hakuweza kushiriki katika e, bunge la makureish katika mji wa makkah kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika marhala hii ya pili akaweza kutafuta nusra kwa makabila na watu wenye nguvu kwa hivyo talab nusra ni katika marhala hii ya pili ambayo dawa inapitia na talab nusra ni faradhi kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alidumu katika kutafuta nusra na ili hali katika kutafuta nusra kulikuwa na mashaka fi kulikuwa na uzito alipigwa katika mji wa Taif lakini hali hiyo hakuacha kutafuta nusra akaendelea kutafuta nusra kwa hivyo katika marhala za katika marhala za da'wa na ili kufikia dola lazima waislamu wapitie nukta hii ya kutafuta nusra ambayo ni wajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia nukta ya tatu ya kuweza kusimamisha dola baada ya kutafuta nusra kupata nusra kwa watu wa Madina ambao alikusanyika nao katika akaba ya pili na mtume sallallahu alayhi wasallam akawaomba nusra taeleza kwa ufupi maneno haya ili tufahamu Mtume sala sallam alikuwa mwanasiasa na alikuwa akizungumza masala ya kisiasa wala hakuwa ni mwenye kuzungumza masala ya kiroho peke yake na akiwa hazungumzi masala ya kisiasa katika akaba walipopanda alikuja mtume الله alaihi وسلم na ammi yake Abbas Abbas hakuwa muislamu Abbas hakuwa Muislamu lakini alihudhuria na katika mazungumzo wakaanza kuzungumza makureish e, eh, e, eh, watu wa Madina Maaus na Makhazraji eh, Khazraji wakimwambia Abbas ya kwamba uh, wakimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumze lakini alianza kuzungumza ni Abbas akasema ya kwamba inna Muhammadan minna min haythu qad alimtum Muhammad namna mnavyotambua kwetu sisi ni mtu wakati na kati na Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi yuko katika izza na himaya lakini amekataa illa al-inhiyaz bikum wal bikum yataka kuja wapi kuja Madina na kutaka nusra kwenu nyinyi Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kwenu nyinyi yataka nusra ikiwa nyinyi muona mtamhami na kile anachokizungumzia mtamlinda sawa ikiwa nyinyi hamwezi mwacheni yuko katika izza ya watu wake na himaya ya mji wake wakasema wakati sami'na ma qulta tumesikia Abbas uliyosema na wewe Muhammad sema mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi nataka mnihami antamnauni mimma tamnauna abnaakum wa nisaakum wa lakumul janna mnilinde kama mnavyolinda wake zenu na watoto wenu na mtapata pepo mmoja akakata maneno akasema ya rasulullah inna bainana wa baina rijalin hibala wa inna qati'uha sisi na watu wa Madina wa mayahudi tuna mikataba na sisi tutaikata فهل عسيت إن تبعناك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا waonaje Mwenyezi Mungu akikujalia ya kwamba sisi tumekufuata na ukapata ushindi urudi maka na utuache sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu akaambia bali damu damu والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم akaambia kwamba damu kwa damu alivunja atavunjiwa mimi ni katika nyinyi na nyinyi ni katika mimi ambaye nyinyi mtampiga vita mimi nitampiga vita na ambaye nyinyi mtampa salama na mimi nitampa salama basi mmoja katika masahaba akasema atadruna ala ma tubai'una hadha ar-rajul nyinyi mnajua mampa bea huyu mtu kwa jambo gani nyinyi mampa huyu bea katika kukosa mali na watukufu wenu watakufa ikiwa nyinyi mwaona mtalifanya hilo fa antum ma tahammaltum min dhalik nyinyi na kile ambacho mmejibebesha lakini ikiwa nyinyi mwaona hamwezi basi mwacheni fa innahu fi izzi min qaumihi wa man'atin fi balad mwacheni hapa hapa huyu Muhammad yuko katika izza ya watu wake na himaya mji wake baada ya hapo bai'a ikapita na ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuambia masahaba wagure na tukapatikana muhajirin na kupatikana ansari katika mji wa Madina na mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kusimamisha dola katika mji wa Madina kwa hizi ndiyo marhala ambazo alipitia ya kwanza nukta ya kianzilio na thakafa ya pili ni tafaul na mavutano ya kifikra mapambano ya kisiasa na talabu nusra na nukta ya tatu ni irtikaz na kusamisha dola katika mji wa Madina inshallah tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh